Suratul Anbiya imeteremka maka. Hii ni sura iliyoteremka maka baada ya surati Ibrahim. Aya zake ni 112. Inabainisha kukaribia kiyama na hali washirikina wameghafilika nacho. Nao walidai kuwa mtume hatukuwa binadamu na pengine wakisema kuwa hii Qur'an ni uchawi na pengine kuwa ni mashairi na pengine ni ndoto za ovyo ovyo na maonyo yapo mbele yao na mitume wote hawakuwa ila ni wanadamu tu kama Muhammad sallallahu alaihi wasallama na waliowatangulia kabla yao walisema uongo kama walivyosema uongo makureshi Mwenyezi Mungu aliwajalia ajali yao kwani yeye ni mweza wa kuteketeza na kubakisha na ni vyake yeye vyote viliomo katika mbingu na ardhi na malaika kila walipo wanamtakasa kwa kumsabihi Mwenyezi Mungu mtukufu wala hawasiti na hakika kwenda sawa mbingu na ardhi ni dalili kuwa muumba wake ni mmoja, kwani lau kuwa wangalishirikiana waumbaji mambo yangelifisidika. Na mitume wote wamekuja na amri ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu peke yake, wala hana mwana, wala asiseme yeyote kuwa yeye ni Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu. Wasemao hivyo, malipo yao ni jahannam. Na subhanahu kabainisha utukufu wa viumbe vyake na ajabu za umbaji wake wa mbingu na ardhi na akabainisha hali ya washirikina na makafiri naye subhanahu wa ta'ala amenabihisha vipi Mwenyezi Mungu mtukufu anavyowahifadhi watu na akaashiria subhanahu nini malipo ya makafiri siku ya kiyama na akataja hadithi ya Musa na Harun pamoja na Firauni na hadithi ya Ibrahim pamoja na kaumu yake na alivyomneemesha kwa dhuria wema Naye subhanahu wa ta'ala ametaja hadithi ya Lut na kaumu yake na walivyoangamizwa na hadithi ya Nuh alayhi na ukafiri wa kaumu yake na walivyoteketezwa isipokuwa walioamini. Kisha subhanahu wa ta'ala akaashiria hadithi za Suleiman na Daud na Ayub na Ismail na Idris na Dhulkifli na Dhunnun na Maryam na akataja habari za Juj na Majuj Naye subhanahu amebainisha vitendo vyema na matunda yake na malipo watayolipwa wenye kumcha Mungu na wakatenda mema na hali yao siku ya kiyama na rehma ya Mwenyezi Mungu katika ujumbe wa Muhammad na maonyo ya Mwenyezi Mungu kwa washirikina na kwamba hakika amri yote ni yake yeye anavyohukumu na yeye ndiye mbora wa mahakimu. Bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, imewakaribia watu hisabu yao nao wamo katika mghafala wanapuuza ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun hayawafikii mawaidha mapya kutoka kwa Mola wao mlezi ila huyasikiliza na huku wanafanya mchezo lahiyatan qulubuhum وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون Zimeghafilika nyoyo zao na wale waliodhulumu hunongonezana kwa siri. Ni nani ati huyu isipokuwa ni binadamu tu kama nyinyi? mnauendea uchawi hali nanyi mnauona qala rabbi ya'lamu alqawla fi as-samai wal ard wa huwa as al alim alisema mola wangu mlezi anayajua yasemwayo mbinguni na katika ardhi na yeye ni mwenye kusikia mwenye kujua bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'irun falyatina falyatina biayatin kama ursila awwalun lakini wao walisema hizo ni ndoto za ovyo ovyo bali amezizua tu bali huyo ni mtunga mashairi basi atuletee miujiza kama walivyotumwa wale wa mwanzo ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun hawakuamini kabla yao watu wa mji tuliouangamiza basi je wataamini hawa وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون na kabla yako hatukuwatuma ila watu wanaume tuliowapa wahi basi waulizeni wenye elimu ikiwa nyinyi hamjui. Wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'ama wama kanu khalidin, wala tukuwafanya miili isiyokula chakula wala hawakuwa wenye kuishi milele thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin kisha tukawatimizia miadi na tukawaokoa wao na waliowataka na tukawateketeza waliopita mipaka. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun, na hakika tumekuteremshieni kitabu ambacho ndani yake yamo makumbusho yenu. Je, hamzingatii. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin, na mingapi katika miji iliyokuwa ikidhulumu tumeiteketeza na tukawasimamisha baada yao watu wengine. falamma أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون basi walipoihisi adhabu yetu mara wakaanza kukimbia لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون msikimbie na rejeeni kwenye zile zile starehe zenu na maskani zenu mpate kusailiwa. Qalu ya wailana inna kunna zalimin, wakasema ole wetu hakika sisi tulikuwa madhalim fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin akikuacha hicho kuwa kilio chao mpaka tukawafanya kama waliofyekwa wamezimika wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma la'ibin na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyo baina yao kwa mchezo law aradna an natakhidha lahwan lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ilin kama tungelitaka kufanya mchezo tungejifanyia sisi wenyewe lao kwamba tungelikuwa ni wafanyao mchezo bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun bali tunaitupa kweli juu ya uongo ikauvunja na mara ukatoweka na ole wenu kwa mnayoyazua walahu man fis samawati wal ardh waman indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun, na ni vyake yeye tu Mwenyezi Mungu vilivyomo mbinguni na katika ardhi, na walioko kwake hawafanyi kiburi wakaacha kumwabudu wala hawachoki. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun wanamtakasa usiku na mchana wala hawanyongonyei amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun au wamepata miungu katika ardhi inayofufua law kana fihima alihatun illa Allah lafasadata فسبحان الله رب العرش عما يصفون Lao wangelikuwamo humo miungu wengine isipokuwa Mwenyezi Mungu basi bila shaka hizo mbingu na ardhi zingelifisidika. Subhanallah. Ametakasika Mwenyezi Mungu, Bwana wa Arshi na hayo wanayoyazua. لا amma yaf'alu wa hum yusalun, yeye hahojiwi kwa yatendayo na wao ndio wanaohojiwa kwa wayatendayo. Amittakhadhu min dunihi alihatan qul hatu burhanakum hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli bal aktharuhum la ya'lamuna alhaqqa fahum mu'ridun, au wanawaabudu miungu mingine badala yake. Sema, leteni ushahidi wenu. Aya ni ukumbusho wa hawa walio nami na ukumbusho wa walio kabla yangu, lakini wengi wao hawaijui kweli na kwa hivyo wanapuuza. Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, na hatukumtuma kabla yako mtume yeyote ila tulimfunulia ya kwamba hapana Mungu isipokuwa mimi basi ni abuduni mimi tu waqalu ittakhadha arrahman walada subhana bal ibadun mukramun na wanasema arrahman mwingi wa rehma ana mwana subhanahu ametakasika na hayo bali hao ni watumwa waliotukuzwa la yasbiqunahu bilqawli wa hum biamrihi ya'malun hawamtangulii kwa neno nao wanafanya amri zake ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun, anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao, wala hawamwombei yoyote ila yule anayemridhia yeye, nao kwa ajili ya kumwogopa wananyenyekea. Waman yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi adh-dhalimin na yote kati yao atakayesema mimi ni Mungu badala yake basi huyo tutamlipa malipo yake jahannam hivyo ndivyo tuwalipavyo wenye kudhulumu awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون Je, hao waliokufuru hawakuona kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeambatana kisha sisi tukazibandua na tukajalia kwa maji kila kilicho hai basi je hawaamini waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun na tukaweka katika ardhi milima iliyodhibiti ili isiwayumbishe na tukaweka humo njia pana ili wapate kuongoka. Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun, na tukaifanya mbingu kuwa dari iliyohifadhiwa lakini wanazipuuza ishara zake. Wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun, na yeye ndiye aliyeumba usiku na mchana na jua na mwezi vyote katika anga vinaogelea. Wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa imitta fahumul khalidun nasi hatukumjalia mwanadamu yeyote kabla yako kuwa na maisha milele basi je ukifa wewe wao wataishi milele kullu nafsin dha'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون kila nafsi itaonja mauti na tunakujaribuni kwa mtihani wa shari na kheri na kwetu sisi mtarejeshwa. Wa idha raaka alladhina kafaru in yattakhidhunaka illa huzwan ahadha alladhi yadhkuru alihatakum ahadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bidhikri arrahmani hum kafirun, na wakikuona waliokufuru hawakufanyi wewe ila ni kitu cha maskhara tu Je, ndiye huyu anaitaja miungu yenu na hali wao wanakataa kumkumbuka Rahman mwingi wa rehma. Khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tastajilun, mwanadamu ameumbwa na haraka, nitakuonyesheni ishara zangu basi msinihimize wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin na wanasema ahadi hii itatokea lini ikiwa nyinyi mnasema kweli law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wa la an dhuhurihim لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون lao wangelijua wale waliokufuru wakati ambao hawatauzuia moto kwenye nyuso zao wala migongo yao na wala hawatanusuriwa bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun bali utawafikia kwa ghafla na utawashtua na wala hawataweza kurudisha wala hawatapewa muhula walaqad istuhzi'a birusulin min قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون na mitume walio kabla yako walikwisha dhihakiwa kwa hivyo wale waliowafanyia maskara yaliwafika yale waliokuwa wakiyafanyia dhihaka qul man yaklaukum billayli wan nahari min arrahman bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun, sema nani anayekulindeni usiku na mchana na arrahman mwingi wa rehma bali wao wanapuuza kumkumbuka Mola wao mlezi.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 kwa Mola wako mlezi bila shaka wao husema ole wetu hakika tulikuwa wenye kudhulumu wanadau almawazin alqist liyawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin nasi tutaweka mizani za uadilifu kwa siku ya kiyama basi nafsi haitadhulumiwa kitu chochote hata ikiwa ni uzito wa chembe ya khardali tutaileta nasi tunatosha kuwa washika hisabu walaqad atayna Musa wa Harun al wa diyaan wa dhikran lilmuttaqin na kwa yakini tuliwapa Musa na Harun kipambanuzi na mwangaza na makumbusho kwa wachamgu. Alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum min as saati mushfiqun, ambao wanamhofu Mola wao mlezi faraghani na wanaiogopa saa ya kiyama. Wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afaantum lahu munkirun, na haya ni makumbusho yaliyobarikiwa mliyoyateremsha, basi je na mnayakataa? Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin, na hakika tulikwisha mpa Ibrahim uongofu wake zamani na tulikuwa tunamjua idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun alipomwambia baba yake na watu wake ni nini haya masanamu mnayoyashughulikia kuyaabudu qalu wajadna abaana laha abid wakasema tumewakuta baba zetu wakiabudu qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dalalin mubin akasema bila shaka nyinyi na baba zenu mmekuwa katika upotofu ulio dhahiri qalu ajitana bilhaqqi am anta minal la'ibin wakasema je umetujia kwa maneno ya kweli au wewe ni katika wachezao tu qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minash shahidin akasema bali Mola wenu mlezi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi ambaye ndiye aliyeziumba na mimi ni katika wenye kuyashuhudia hayo. tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, na wallahi nitayafanyia vitimbi masanamu yenu haya baada ya mkisha geuka kwenda zenu. Fajalahum judhadhan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un basi akayavunja vipande vipande ila kubwa lao ili wao walirudie qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin wakasema nani aliifanyia haya miungu yetu hakika huyo ni katika waliodhulumu. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wakasema tumemsikia kijana mmoja akiwataja anaitwa Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Wakasema mleteni mbele ya macho ya watu wapate kumshuhudia qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim wakasema je wewe umeifanyia haya miungu yetu ewe Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun Akasema bali amefanya hayo huyu mkubwa wao. Basi waulizeni ikiwa wanaweza kutamka. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum adh dhalimun. Basi wakajirudi nafsi zao. Wakasema hakika nyinyi mlikuwa madhalim. Thumma nukisu ala ruusihim laqad alimta ma haulai yantiqun, kisha wakarejea kwenye ule ule upotovu wao wakasema wewe unajua kwamba hawa hawasemi. Qala afata'buduna min دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم Akasema, "Basi nyinyi mnawaabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, wasiokufaini kitu wala kukudhuruni." أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون aibu yenu nyinyi na hivyo mnavyoviabudu badala ya Mwenyezi Mungu basi nyinyi hamtii akilini qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin wakasema mchomeni moto na muinusuru miungu yenu ikiwa nyinyi ni watendao jambo. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sisi tukasema ewe moto kuwa baridi na salama kwa Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin. Wao walimkusudia maovu lakini sisi tukawafanya wao ndio hasiri Wanajainahu wa Lutan ila al ard allati barakna fiha lilalamin, atukamokoa yeye na Luti tukawapeleka kwenye nchi tuliyoibariki kwa ajili ya walimwengu wote. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah wa kullan ja'alna salihin naye tukampa ishaq na yaqub huwa ni ziada na wote tukawajalia wawe watu wema waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين Na tukawafanya maimamu wakiongoa watu kwa amri yetu. Na tukawafunulia watende kheri na washike sala na watoe zaka na walikuwa wanatuabudu sisi tu walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith innahum kanu qauma sawin fasiqin na Luti tukampa hukumu na elimu na tukamwokoa na ule mji uliokuwa ukifanya maovu hakika hao walikuwa watu wabaya wachafu wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin na tukamuingiza katika rehema yetu hakika yeye ni miongoni mwa watenda mema. Wa Nuhan idh min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlihi min alkarbi alazim, na Nuhu alipoita zamani nasi tukamuitikia na tukamwokoa yeye na watu wake kutokana na shida kubwa. wa nasarnahu min alqawmi alladhina kadhabu biayatina إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين أتكم نصور نوات وليوزكنوش إشارة زيت هاو ولكوا وات وبايا باسي تكوزميش ووت وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم idh نفشت fihi غنم القوم wa لحكمهم شاهدين نا na Daud na Suleiman walipokata hukumu katika kadhia ya konde walipolisha humo mbuzi wa watu usiku, na sisi tulikuwa wenye kushuhudia hukumu yao hiyo.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 Wa Ismaila wa idris wa dhal kifli kullum min as-sabirin, na Ismail na Idris na dhul kifli wote walikuwa miongoni mwa wanaosubiri. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin, na tukawaingiza katika rehema yetu hakika wao walikuwa katika watu wema وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Na Dhunnun alipoondoka hali ameghadhibika na akadhani ya kwamba hatutakuwa na uwezo juu yake. Basi aliita katika giza, hapana Mungu isipokuwa wewe subhanaka uliyetakasika hakika mimi nilikuwa miongoni mwa wenye kudhulumu fastajabna lahu wa najjaynahu min algham wa kadhalika nunjil mu'minin basi tukamuitikia na tukamwokoa kutokana na dhiki na hivyo ndivyo tunavyookoa waumini. Wa Zakaria idh rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin, na Zakaria alipomwita Mola wake mlezi, Mola wangu mlezi, usiniache peke yangu na wewe ndiye mbora wa wanaorithi. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, basi tukamwitikia na tukampa Yahya na tukamponyeshea mkewe hakika wao walikuwa wepesi wa kutenda mema na wakituomba kwa shauku na hofu nao walikuwa wakitunyenyekea wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waj'alnaha waj'alnaha wabnaha ayatan lilalamin na mwanamke aliyelinda uke wake na tukampulizia katika roho yetu na tukamfanya yeye na mwanawe kuwa ni ishara kwa walimwengu inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun kwa hakika huu umma wenu ni umma mmoja na mimi ni Mola wenu mlezi kwa hivyo niabuduni mimi wataqatta'u أمرهم بينهم كل إلينا راجعون Nao wakalikata jambo lao hili mapande mapande baina yao wote watarudi kwetu. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون na atendaye mema naye ni muumini basi haitakataliwa juhudi yake na hakika sisi tunamwandikia wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un na haiwi kwa wanamji tuliouangamiza ya kwamba hawatarejea hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min كل حدب ينسلون Mpaka watapofunguliwa juju na majuju wakawa wanateremka kutoka kila mlima.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 Law kana haulai alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Lau kuwa hawa ni miungu wasingeliingia na wote watadumu humo. Lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un, lao wao humo ni kupiga mayowe na wala hawatasikia. Innal ladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubaadun, ama wale ambao wema wetu umewatangulia au watatenganishwa na hayo. La yasmauna hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun hawatausikia mvumo wake na wao watadumu katika yale zinayoyatamani nafsi zao la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun hicho kitisho kikubwa akitwahuzunisha na malaika watawapokea hii ndiyo siku yenu mliokuwa mkiahidiwa يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين siku tutakapozikunja mbingu kama mkunjo wa karatasi za vitabu kama tulivyoanza umbo la mwanzo tutalirudisha tena ni ahadi iliyo juu yetu hakika sisi ni watendao walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha as salihun na hakika tulikwisha andika katika zaburi baada ya kumbukumbu kumbu, ya kwamba nchi waterithi waja wangu waliowema. Inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin, hakika katika haya yapo mawaidha kwa watu wafanyao ibada. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin nasi hatukukutuma ila uwe ni rehma kwa walimwengu wote qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun sema hakika imefunuliwa kwangu ya kwamba hakika Mungu wenu ni Mungu mmoja tu je mmesilimu fa in تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون na kama wakigeuka basi sema nimekutangazieni sawa sawa wala sijui yako karibu au mbali hayo mlioahidiwa innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun hakika yeye anajua kauli ya dhahiri na anajua miafichayo. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin, wala sijui pengine huu ni mtihani tu kwenu na starehe mpaka muda kidogo. Qala rabbi bil haqq wa rabbuna arrahmanul musta'anu ala ma tasifun, sema Mola wangu mlezi hukumu kwa haki na Mola wetu mlezi ni mwingi wa rehma aombwaye msaada juu ya mnayoyazua